collectado cae amasigado. Prescau tiui infanoi iam posedas iun ein sed la plei parto rapide perdas intereson dum la adolescantezo, ce plen cresculoi la nombro de seriosae collectantoi estes mal granda, la plei parto el ili estes viroi. Quelcae collectoi estes mult valorae, cae cutime ciu collectanto daure clopodas grandigis ian collecton, au pli bonigi gin, pere de acetado au intesangio. Aliae collectoi havas valoron no por la collectanto, pos lia morto la heredantoi ofte vendas la mon valorain ajoin, cae forgetas la ceterain. Sed ciu vera collectanto juas o digis ian collecton, lau iu sistemo. Li povas sen problemoi rifusi au forgeti ajoin, ciui ne conformas alla reguloi de sia sistemo. Ale flanque multae homoi en nia mondo havas amason da ajoi, ciuin ili ne odigas sed ciuin ili ne tui forgetis. Iui el tiui obiectoi avas emotiaen signifoen, exemple chatatae ludiloi, au libroi el la infanezzo, au biletoi de concertoi, au teatrajoi, ciuin oni juis, adolescento adolescanto, au iunulo. Quelcae homoi stocas nutrajoin, cosmeticajoin, au medicamentoin, quancam ili ne vere besonas ilin. Multe da homoi posedas mal nova investajoin, tiuin ili ne successas forgeti, cia ili havas la mal precisan esperon, cae iam ili successu mal dicigi, au la modo shangigiu. Mi credis che mi havas nenion problemon, ciu relate, dis mi commences pri pensela ad ebletson translogigi en pli malgrandan grandan tiam mi devis constati che estes surprise mal facile forgeti tiel chatata in join tiel libroin anca mia vesto schranco est plen plena mi firme intensas for ig vesta qui in mi ec de du jaroi ne ne plu porta cae libroin qui in mi de longe ne plu legis ciu mi successos plenum mian decidon cutime tia amasado ne causas gravain problemoin sed po du gis quin procentoi de plen agiuloi en nia consum socio ci igas vera malsano ili plenigas la tutan domon au apartamenton con posedajoi. La ideo che ili devus forgeti iun ein objecton estus ne el tenebla. Por tiui malfeliciuloi oni inventis novan anglan etiquetadon, messi, o indici la mal ordon en la vivo cae en la menso de tiae mal sanuloi intensiva vabado cae la ruso de vab faculoi, cune cun avertoi che ni havas la devon consumi pli cae pli o subteni la economion, certe contribuis al citiu disvastiginta sindromo. Antau ne longe mi legis che iui esploristoi constatis che oni besonas circau quarten posidajoin po supervivi en niai modernai urboi. Crom tio la ceterai posidajoi estas luxo.